Našem uzvišenom gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala utječemo se od znanja koje ne koristi. Utječemo mu se od dove koju on ne prima i utječemo mu se od duše koja se ničim ne može zasititi. Dragi i poštovani gledaoci, dobrodošli u još jednu našu i vašu emisiju u serijalu emisija Očisti svoje srce. U ovom serijalu govorimo o prijeko potrebnim osobinama za svakog istinskog vjernika, svaku istinsku vjernicu. O osobinama bez koji se ljudi ne mogu smatrati vjernicima, iskrenim vjernicima u Allaha subhanahu wa ta'ala. Šta to treba da se nastani u njihovim srcima? Nakon toga njihovo tijelo, koje dijela, koja dijela treba da čine rezultati tih osobina koje se nastane u njihovim srcima, kakvi trebaju da budu u njihovom životu i slično. Na drugoj strani također, kao što sam i naziv serijala kaže očisti svoje srce, od čega to trebamo očistiti svoje srce, kojih prezrednih osobina naše srce treba da se kloni ne smije se ni u kom slučaju naći ni pri jednom vjerniku, niti vjernici dotična osobina i slično. O tome, dakle, prijeko potrebnim osobinama govorimo u ovom serijalu. Osobinama koje se moraju naći u srcu kako bi se naše srce popravilo, kako bi naše srce bilo čisto, kako bismo s našim čistim srcem došli pred Allaha subhanahu wa ta'ala, koje će nam koristiti jedino.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 Ti i badeti, ukoliko izostane ova osobina, bit će poput običaja. Oni prilikom činjenja ibadeta neće ni biti prisutni u tim ibadetima, već ih obavljati poput običaja. I ovo je jedna od prijeko, prijeko, ako ne i najprećih osobina za svakog vjernika i svaku vjernicu. Zbog pomanjkanja upravo ove osobine jeste i slabo pridržavanje ljudi za Allahov subhanahu wa ta'ala vjeru. Ta osobina jeste svjesnost Allahovog nadzora. Svjesnost da nas Allah subhanahu wa ta'ala nadzire, da nas Allah subhanahu wa ta'ala gleda, da Allah subhanahu wa ta'ala zna sve o nama, da Allah subhanahu wa ta'ala dobro zna za naše riječi koje kazujemo, govorimo i za naša dijela koja radimo, da Allah subhanahu wa ta'ala zna I kada se sustegnemo od neke riječi zbog čega smo se to sustegnuli, kada se sustegnemo od nekog dijela, od neke radnje, nekog postupka zbog čega smo se to sustegnuli, Allah subhanahu wa ta'ala zna sve o nama. On nas vidi, On nas čuje ma gdje se mi nalazili. Ova osobina, svjesnost o Allahovom nadzoru prije koja je potrebna za svakog vjernika i svaku vjernicu. Vjernik svoj ibadet zbog kojeg je stvoren ovdje na Dunjaluku, neće moći skrušeno, ponizno obavljati svome gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala bez ove svjesnosti, bez znanja da ga Allah subhanahu wa ta'ala nadzire. Danas, nažalost, stanje mnogih ljudi uveliko se promijenilo. Ljudi ne mare za Allaha subhanahu wa ta'ala, ne mare za Allahovu vjeru, bitno im je da dođu do konkretnog, materijalnog, kako, na koji način, to ih mnogo ne interesuje. To što će slagati, to što će prevariti, to što će nekoga zakinuti, na to se oni mnogo ne osvrću. Strah kod Allaha subhanahu wa ta'ala kod mnogih ljudi je nepoznat. Strah od Allaha, da se čovjek boji Allaha subhanahu wa ta'ala pa da vodi računa šta će reći, da vodi računa šta će uraditi, da vodi računa hoće li nekome napraviti nepravdu, učiniti nepravdu. Danas je to rijetko, rijetko kod ljudi. I ova svjesnost o Allahu subhanahu wa ta'ala, njegovom nadzoru, uveliko, uveliko je oslabila zaboravna Allaha subhanahu wa ta'ala prisutan je kod mnogih jeli, i slično. Čak dakle i kod vjernika. Čak i vjernici ne vode mnogo računa šta će reći, šta će uraditi. Često su i vjernički skupovi ispunjeni ogovaranjem, govorom o drugima, ismijavanjem drugih, rekla, kazala, riječima koje nemaju nikakve koristi, već naprotiv povlače za sobom zasigurno štetu. Dakle, mnogi ljudi, ako ne i svi, malo su svjesni Allahovog nadzora. Da ih Allah subhanahu wa ta'ala nadzire. Da ih Allah subhanahu wa ta'ala posmatra, gleda. Dobro, toga ne imamo. Ili ta osobina kod nas je manjkava. Skoro da nas je napustila nismo mnogo svjesni Allaha subhanahu wa ta'ala kada hoćemo nešto da kažemo, kada hoćemo nešto da uradimo. Nismo svjesni Allahovog nadzora, pogotovo kada smo osami, kada smo sami, šta da činimo? Kako da ovu osobinu izgradimo kod sebe? Šta nam to pomaže? Kako nam naša lijepa vjera, dini islam, preporučuje da izgradimo ovu osobinu? Šta da radimo? Ima li nešto da učimo, nešto da naučimo, kako bismo dakle ovu osobinu izgradili kod sebe. O tome govorimo u ovoj našoj emisiji. Prije svega, dakle ova osobina, svjesnost Allahovog nadzora, šta islamski učenjaci kažu o njoj, koje ona ima značenje. Pa za ovu osobinu, svjesnost o Allahovom nadzoru koristi se termin u arapskom jeziku muraqaba, el muraqaba. I dakle ovaj termin dolazi od glagola rakabe i urakibu, što znači nadgledati, pratiti, ima značenje vođenja brige o nečemu. Vođenja brige o nečemu. Dakle, nešto se nadzire, prati, nadgleda, vodi se briga o tome. Jedno od Allahovi subhanahu wa ta'ala lijepih imena je također je Er-Rakib, Jedno od Allahovi subhanahu wa ta'ala lijepih imena o kojem smo govorili jeste Ar-Raqib, dakle onaj koji nadgleda, onaj koji pomno prati, onaj također ovo Allahov subhanahu wa ta'ala lijepo ime Ar-Raqib ima značenje i Al-Hafidha, dakle onoga koji čuva, dakle onaj koji čuva čovjeka, nadzire, prati ga, gleda, brine se o njemu. Kaže se također u arapskom jeziku Raqab Allahe fi emrihi, za strahovanje od Allaha subhanahu wa ta'ala prilikom činjenja nekog dijela. Da čovjek strahuje od Allaha subhanahu wa ta'ala, da se boji, znajući da ga Allah subhanahu wa ta'ala posmatra, gleda prilikom činjenja nekog dijela. El Muhasibi rahimehullahu ta'ala kaže muraqaba, svjesnost o Allahovom nadzoru ima značenje neprestanog, čvrstog znanja. Dakle, da čovjek je čvrsto ubijeđen svakog trenutka da ga Allah subhanahu wa ta'ala nadzire, da ga Allah subhanahu wa ta'ala nadgleda, prati. Također kaže za ovu osobinu svjesnost o Allahovom nadzoru, šta ona znači, kaže ilmu l'qalbi bi kurbi rabbi, znanje srca o blizini njegova gospodara. Da srce zna da mu je njegov gospodar blizu, da zna sve o njemu. Ibn al-Qaim, rahimahullahu ta'ala, kaže al-muraqaba, svjesnost o Allahovom nadzoru jeste čovjekovo stalno znanje, ubjeđenje da Allah subhanahu wa ta'ala ima uvida kako u njegovu spoljašnjost, isto tako i u njegovu unutrašnjost. Dakle, stalno čovjekovo znanje, znanje koje čovjeka ne napušta, ubjeđenje da Allah zna sve o njemu njegovu spoljašnjost i njegovu unutrašnjost. El Qasimi, rahimehullahu ta'ala, također je rekao El muraqaba je svjesnost o Allahu subhanahu wa ta'ala, ar arraqibu, onome koji nadgleda, onome koji prati i posvećivanje sve brige njemu. Da nam glavna briga bude Allah subhanahu wa ta'ala, jer on zna sve o nama. On zna sve o nama, on nas prati, on nas nadgleda, čuje, vidi nas. Allah subhanahu wa ta'ala zna sve o nama, zato naša najveća briga treba da bude Allah subhanahu wa ta'ala. Naša najveća briga treba da bude kako da se umilostivimo našem gospodaru, kako da zadobijemo blizinu našeg gospodara, kako da zadobijemo njegovo zadovoljstvo, jer Allah zna o nama sve. Može nas osramotiti svakog trena, može iznijeti loša dijela pred sve ljude, obznaniti ta naša dijela drugima. Zato naša najveća briga treba da bude Allah subhanahu wa ta'ala. Kada nam naša najveća briga bude Allah subhanahu wa ta'ala, kada budemo o njemu najviše razmišljali, kada nam on stalno bude na umu, onda ćemo gledati i da umanjimo svoja loša dijela, umanjimo svoje grijehe, jer Allah subhanahu wa ta'ala zna sve o nama. On zna za te naše grijehe, on nas prati, nadgleda zna šta činimo i slično. Zato, budući što je ova osobina jedna od prijeko potrebnih osobina za svakog vjernika i vjernicu, Kur'an, Allahova knjiga, o njoj mnogo govori. Brojni su kur'anski ajti koji ili direktno ili indirektno govore o ovoj osobini, murakabi, svjesnosti o Allahovom nadzoru govore i kuranski ajeti o Allahu subhanahu wa ta'ala, spominju dakle činjenice da Allah jalla vala nas gleda, da Allah subhanahu wa ta'ala zna sve o nama, da Allah subhanahu wa ta'ala ne samo da zna našu spoljašnjost, već i unutrašnjost, zna šta naša srca u sebi kriju. Pa tako kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَحْذَرُوا Znajte da Allah subhanahu wa ta'ala dobro zna ono što se nalazi u vašim dušama, zato ga se bojte, zato ga se pričuvajte. Allah dobro zna ono što se nalazi u vama, samima. Kaže uzvišeni, inna Allahe la jahfa alihi še'un fil ardi, wala fis sema' doista Allahu subhanahu wa ta'ala ništa nije skriveno ni na nebesima, ni na zemlji. Ni na zemlji, ni na nebesima nije mu skriveno, zar da mu ti, o sićušni čovječe, budeš skriven, da ne zna o tebi, da ne prati tvoje stanje, da si tamo negdje gdje te Allah subhanahu wa ta'ala ne može vidjeti, takvog mjesta nema, takvog stvorenja nema. Allahu subhanahu wa ta'ala ništa ni na zemlji, ni na nebesima ne promiče njegovom pogledu, njegovom sluhu, njegovom znanju ništa nije nepoznato, ništa nije skriveno. Kaže Jalla inna Allaha kana alaikum raqiba. Doista Allah subhanahu wa ta'ala je onaj koji vas nadzire, onaj koji vas prati, onaj koji vas nadgleda i onaj koji sva ta vaša dijela, radnje, postupke, vaše riječi čuva. Zatim kaže Allah subhanahu wa ta'ala em jahsebune, enna la nesme'u sirrahum wa neđvahum bela wa rusuluna ledejhim jaktubun. Zar oni misle da mi ne znamo, da mi ne čujemo kada se oni tiho sašaptavaju? Ili kada glasno pričaju. Zar oni misle da mi to ne znamo? Bela, svakako. I ne samo da mi to ne čujemo. Ne samo da, dakle, njihov govor mi jeli, ne čujemo. Već, dakle, I pored toga što čujemo, imaju još svjedoci. Imaju još svjedoci koji taj govor zapisuju i sutra na sudnjem danu svi oni koji su prkosili Allahu subhanahu wa ta'ala i smijavali se, smatrali da ih Allah ne gleda, da ih Allah ne nadzire, da ih Allah ne čuje, sutra će imati svjedoke. Da je Allah subhanahu wa ta'ala sve to dobro poznavao šta su učinili, šta su radili, kako se ismijavali s njim, s njegovom vjerom, s njegovim poslanikom, vjernicima u njega, obejanit će im. Pa kaže, Bela, svakako, naprotiv, vorusulu na ledihim jaktubun, naši izaslanici, naši poslanici, naši meleki koji smo ih poslali da budu kod njih, pišu sve što urade, sve što kažu, pišu. Em jahsebune enna la nesmeo sirrahum wa neđvahum. Zar oni misle da mi ne čujemo njihovo tiho sašaptavanje ili glasan govor? Svakako čujemo i pored njih su naši i zaslanici i poslanici koji bilježe ono što oni čini. Kada su se mušrici i meke dogovorili da kada smišljaju spletke poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam u Meki, da ga ubiju, da ga protjeraju, istjeraju njega i njegove sljedbenike, rekli su tiho govorite tiho, sašaptavajte se, nemojte govoriti glasno jer će vas čuti Muhammedov gospodar pa će ga obavijestiti o vašem govoru. Obavijestit će Muhammeda o vašem govoru i vaše spletke, vaši planovi će propasti. Allah Jalla objavljuje 13. ajed sure El Mulk pa kaže وَأَسِرُّوا قَوْلَهُمْ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِجْهَرُوا بِهِ innehu alimu bidati sudur. Wa asirru qavlekum, aviđ harubi, innehu alimu bidati sudur. Da li vi stišali svoj govor ili glasno govorili, pa bolan Allah zna ono što se nalazi u vašim srcima. Čovječe, Allah zna ono što se nalazi u tvome srcu. Mnogo puta spominjao sam taj primjer, da bi nam dočarao koliko toliko, koliko se ne stidimo našega gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala. Stidimo se njegovih stvorenja. Kada nam se najave gosti, žele da nam dođu, da nas obiđu, da nam dođu u posjetu, kuću sređujemo, zatežemo, usisavamo, čistimo, mirišemo, kako naši gosti u našoj kući ne bi vidjeli nekakvu nečistoću ili ne zategnut tepih i ostalo stazu, kako bi osjetili lijep miris, kako bi se ugodno osjećali. Jer ljudi, pogotovo danas muzeviri, gledaju po svim ćoškovima, hoće li vidjeti nešto neuredno, hoće li vidjeti prašinu i slično. A ne stidimo se našega gospodara, Allaha Jalla Vala koji gleda u naša srca za sigurno. Kaže, innehu alimum bidati sudur. On doista zna ono što se nalazi u srcima. I kao što je došlo u hadisu kod imama muslima, doista Allah ne gleda u vaše likove, u vaše izglede, vaša tijela. Allah gleda u vaša srca i vaša djela. Allah gleda u vaša srca i vaša dijela. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala zasigurno gleda u naše srce. Pa zašto ne čistimo svoje srce? Zašto naše srce ne činimo urednim? Da iz našeg srca izlazi samo miris, mirišljava dijela. Zašto svoje srce ne ukrasimo ovim prelijepim osobinama? Allahumma stajan. Da nam Allah svima bude na pomoći. Dakle, jedna od najbitnijih osobina za svakog vjernika na koju mnogo, mnogo Kur'an postiče jeste svjesnost o Allahovom znanju. Svjesnost o Allahovom znanju da Allah subhanahu ta'ala zna sve o nama. Da nas Allah prati nadgleda. Jedan od kur'anskih ajeta kojeg vjerujem većina nas zna Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Iqra, alam ja'lam bi anna Allahe jara. Zar on, čovjek, ne zna da Allah sve vidi? Zar čovjek ne zna da Allah subhanahu wa ta'ala vidi? O ovoj osobini, jer je ona prijeko potrebna za svakog vjernika, da bi napredovao, ustrajavao u dobrim dijelima i da bi se čuvao loših dijela, da bi umanio svoje grijehe, o njoj mnogo govori i Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam u svojim hadisima. Pa spominje se u hadisu Omera radijallahu ta'ala kada je Melek Džibril došao u ljudskom liku, upitao Allahovog poslanika alaihi salacom prisustvu njegovih drugova, ashaba, šta je to iman, šta je to islam, šta je to ihsan, Allahov poslanik alihi salatu sam kada je odgovarao na pitanje šta je ihsan, rekao je da obožavaš Allaha, da svaki ibadet činiš Allahu kao da ga vidiš ispred sebe. Ako ne možeš tako da obavljaš ibadet kao da gledaš Allaha subhanahu wa ta'ala ispred sebe, onda obavljaj ibadet, budi prisutan u tom ibadetu dok ga obavljaš, znajući da Allah tebe vidi najvisočiji stepen imana jeste da svaki ibadet koji obavljaš, da ga obavljaš kao da ispred sebe gledaš Allaha subhanahu wa ta'ala. Allahu pripada najuzvišeniji primjer. Allahu pripada najuzvišeniji primjer. Ali na Dunjaluku, kada se stara osoba, ugledna osoba, nalazi u našoj blizini, tu je pred našim očima teško da ćemo mi reći nešto nedolično, uraditi nešto što je neprimjereno, i slično. Stidit se, vodit ćemo računa, malte ne nećemo ni govoriti, nećemo govoriti osim samo ono što je dobro. Govorit samo što je dobro. Od loših dijela sustegnut se čak i da pomislimo. Nećemo ni pomisliti o lošim dijelima. Taj čovjek je tu u našoj blizini, taj čovjek je ugledan i slično. A Allahu pripada najuzvišeniji primjer. I pogotovo Allah zna ono što se nalazi u nama. Ti ljudi koji su oko nas ne znaju, mnogi se pretvaraju drugima, dodvoravaju sutra na sudnjem danu, obistinići se njihovo pravo stanje, kakvi su. Allah subhanahu wa ta'ala sve zna o nama. Pa kada obavljamo ibadet, nastojimo ga obavljati sa svjesnošću da je Allah tu, Allah subhanahu wa ta'ala u našoj blizini, da nas Allah vidi, da nas Allah posmatra, da Allah zna sve o nama. Također se prenosi od Muaza ibn Džebela, radi Allahu ta'alan da je Allahov poslanik alihi salatu wasalam mu oporučio. Nakon što je Muaz ibn Džebel zatražio od Allahovog poslanika alihi salatu wasalam nasihat, savjet, oporuku, Allahov poslanik alihi salatu wasalam mu je rekao obožavaj Allaha kao da ga vidiš. Allahu čini ibadet kao da vidiš svoga gospodara pred sobom. I smatraj se jednim od umrlih. Računaj se već smrtnikom. A ako hoćeš, obavijestit ću te onome što će ti sačuvati sva dobra djela. Dakle, ako budeš činio ibadet na ovakav način, kao da vidiš Allaha subhanahu wa ta'ala i kao da si već jeli, umru, samo se čeka da se ukopaš, da se mnogo ne vežeš za dunjaluk i slično. Kada budeš činio dijela na takav način, ja ću te obavijestiti čega da se kloniš, kojih grijeha da se kloniš, koja ti mogu dakle uništiti sve ovo. Ako ih se kloniš, sačuvat ćeš sva ova dijela na ovakav način učinjena. Pa se Allahov poslanik alihi sam, uhvatio za jezik, rekavši ovo. Ovo, čuvaj dobro svoj jezik, jer jezikom možeš uništiti sve svoje ibadete koje si činio. Abdullah ibn Muavija al-Gadiri radi Allahu talan prenosi da je Allahu poslanik alihi salatu uslam također rekao ko bude činio tri radnje osjetit će slast imana, doživjet će ljepotu vjere. Ko bude obožavao samo Allaha jednog jedinog, a doista niko drugi nije dostojan obožavanja mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Ko bude izdvajao zekat iz svoga imetka na lijep način, drage duše, izdvajao lijepo, ne ono najgore, i također ko svoju dušu očisti. Pa jedan od prisutnih drugova Allahovog poslanika, alaihi salacom, upitao, a šta to znači da čovjek očisti svoju dušu? Cijeli serijal smo posvetili tom. O tome govorimo. Pita ashab šta znači da čovjek očisti svoju dušu? Kako da čovjek očisti svoju dušu? Pa je rekao Allahu poslanik alaihi salatu wasalam da zna da je uzvišeni Allah uz njega gdje god se nalazio. Da zna da je Allah subhanahu wa ta'ala s njim, sa svojim znanjem, sa svojim posmatranjem, nadgledanjem, sa svojim nadzorom, ma gdje se taj čovjek nalazio ne može se sakriti od Allaha subhanahu wa ta'ala. Također naši prethodnici mnogo su govorili o ovoj osobini, jer je ova osobina prijeko potrebna za sve nas. Sve one koji žele sebi spas, uspjeh i na dunjalu koji sutra na ahiretu. Mesruq ibn al-Ajda, rahimehullahu ta'ala kaže ko bude svjestan Allahovog nadzora prilikom razmišljanja, Allah će ga sačuvati prilikom pokreta, prilikom dijela, Dakle, ko bude vodio računa o Allahu subhanahu wa ta'ala, čak dakle i prilikom razmišljanja, dok razmišlja znajući da Allah zna o tome sve, Allah će ga sačuvati, Allah će ga učvrstiti u činjenju dobrih dijela i sačuvat ga loših dijela. Abdullah ibn Mubarak, rahimehullahu ta'ala, jednom čovjeku je rekao budi svjestan Allahovog nadzora. Pa je čovjek upitao šta to znači, kako da budim svjestan Allahovog nadzora, rekao je ponašaj se stalno kao da vidiš Allaha subhanahu wa ta'ala. Ponašaj se stalno kao da vidiš pred sobom Allaha subhanahu wa ta'ala. Prelijepe riječi je rekao je Ebu Hafs, Ebu Osmanu, dva velika učenjaka, jedan drugom je rekao, kada sjetneš da vaziš ljudima, da se obraćaš ljudima, budi prije svega vajz sebi, svome srcu, nemoj da te obmane njihovo okupljanje oko tebe, jer oni bolan vide samo tvoju spoljašnjost, a Allah dželavala vidi tvoju unutrašnjost. Ti ljudi oko tebe vide tvoju spoljašnjost, vide tvoju slatkoriječivost i ostalo, ali Allah dobro zna šta se nalazi u tvome srcu. Zato prvo vazi sebi savjete koje upućuješ drugima, ono na što postičeš druge, prvi ti budi taj koji će te savjete primijeniti u praksu. Sufjane Thauri, rahimehullahu ta'ala, rekao je na tebi je da budeš svjestan onoga kome ništa ne promiče i onome koji oprost posjeduje. Na tebi je da budeš svjestan dakle, onoga kome ništa ne promiče, promiče i da budeš svjestan onoga koji oprost posjeduje. Dakle, da budeš svjestan prilikom činjenja nekog dijela da Allahu subhanahu wa ta'ala ništa nije skriveno. Zato se sustegni od loših dijela, sustegni se od grijeha. Ako već počiniš grije, onda budi svjestan da je Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji prašta. Pa požuri s pokajanjem, traži oprosta od Allaha subhanahu wa ta'ala. Kako da budemo svjesni Allahovog nadzora, šta nam pomaže u tome? Naša lijepa vjera, Islam, kako nas postiče na izgradnju ove osobine, ako Bog da, o tome govorimo u našoj narednoj emisiji.